Ikalawang Hari, Kabanata 21 Si Manases ay labindalawang taong gulang nang maging hari ng Huda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng limamput limang taon. Ang kanyang ina ay si Hefziba. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh, sapagkat tinularan niya mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita Itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Ezekias. Ipinagpagawapan niya ng altar si Baal at ng rebulto si Asherah tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba rin si Manases sa mga bituin sa langit. Nagpagawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya'y dapat sambahin. Sa dalawang bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na, at sa mga manghuhula. Napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh kaya ito'y nagalit sa kanya. Ang ipinagawa niyang ribulto niya Shera ay ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin ito kina David at Solomon. Sa templong ito at sa Jerusalem, na aking pinili mula sa labindalawang lipi ng Israel. Ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip ay sumunod sila kay Manases sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya, Dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases, na hari ng Huda, na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo, at dahil sa pangunguna niya sa Huda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, Paparusahan ko ng matindi ang Huda at ang Jerusalem. Bababalitaan ito ng mga iba at sila'y kikilabutan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itataob. Itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipapasakop sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pangunguna sa Huda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, napakarami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases. At halos napuno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Ang iba pang ginawa ni Manases, pati ang kanyang kasamaan, ay nakasulat sa Kasaysayan ng Mga Hari ng Huda. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Uza. Ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. Dalawamput dalawang taong gulang si Amon nang maging hari ng Huda, at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng dalawang taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na anak ni Haruz, isang taga-Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, Ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Huda. Inilibing si Amon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ang humalili sa kanya bilang hari.